mirado plibonigas la homoin. Ciu ciam de nove miras, tiu estas pli sociema, cae pli helpema. Tion el trovis psicologoi el usono. La causo estas, che mirantai homoi consideras sin mem, ciel ne tiom gravai. Laudire, multai plen cresculoi jam de longe mal lernis la miradon cae nur ce infanoi restas tiu mirinda, ravita sento. Tio ja estas principe mirinda, char por Goethe la mirado estis la plei alta stupo ki un homo povas atingi. Aristoteles ec vidis en la miro la comenzon de cia sagetso. Psicologoi el usono perceptas en la mirado precipe conduton quiu igas homo in pli sociemai la clarigo portio qui al mirado igas la homo in pli bonai sonas suffice simpla quiu miras tiu submetigas al malfacile prescribebla sento parto preni en io quio estas pli granda ol onimem se la percepto pri la mondo dum momento chanceligas chu per travivajo en la naturo chu per arto musico au religio ti u shovas sian mem senton en la fonon la propria isorgo i malaperas kai la mirado curagigas la homoin zorgi pri la bonfarto de aliai homoi sciencistoi de la Universitato de Californio encetis ce pli ol du mil volontuloi pri ilia emo iemirado. En unua raundo, la parto prenantoi ricevis po dec loteri biletoin, cae ili devis decidi, ciu ili volis cundividi celcain el tiui lotoi cun aliai. Ciu aen ciam de nove successis miri pri la mondo, cae prisia recta socia medio, tio montrigis seque ciel pli mal avara, cae pli pretis donazi celcain el siai lotoi al aliai. En aliai experimentoi, alla voluntuloi estis presentatai filmoi, per ciui oni intensis provoci certain reagoin. Celcai filmetoi estis comediezai, aliai estis enuigai, au neutralai. Parto de la test personoi vidis filmoin primirindai natur fenomenoi, cae de nove montrigis rimarcinda schemo. Ciun la filmetoi estis mirigintai, tiu condutis pli helpeme, pli equilibrige, cae tiu clopodis trovi accepton de la gruppo au amicigi cun aliai gruppanoi oni ne plu consideras in umbilico de la mondo, se oni miras, diras psicologo. La attento sovigas ali loken, cae oni pensas ancau priva utilo por aliai homoi. Antauai studagioi montris, che homoi ciui estas malfermai por aliai, cae accepta surprizoin, ne estas tiam egocentrai. Comunai spertoi, ec se ili estas ancau nur tre mal longai, povas estigi el minazzo, senton de conforto. Cetere estas plei diversai ocasoi, ciui elvocas ce homoi pli socieman conduton. La esplorado indicas, che estus pli da helpo cae pli da respecto, se la homoi povus miri pli ofte.